MC Lan tá na média. MC Lan não para. Só dá um tempo. Eita magrinha, fogueta que aguenta benga, que aguenta pau. Eita magrinha, fogueta que aguenta benga, que aguenta pau. Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral. Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral. Ó. Oh. É pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau, tchau, tchau, tchau, é pau e tchau, é pau e tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau, é pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau, tchau, tchau, tchau. Pau e tchau, é pau e tchau, é pau e tchau. Ai, diga essa louca, tá louca demais. Vai, diga essa louca, tá louca demais. Vai, joga o popô pra trás e cai, cai. Joga o popô pra trás e cai, cai. Liga essa louca, tá louca demais. Vai, liga essa louca, tá louca demais. Vai, joga o bumbum pra trás e cai, cai. Joga o bumbum pra trás e cai, cai. Ela chega no baile, ela rouba a cena invejosa, se morde, ela causa tumulto, ela senta. Ela senta muito, ela fica, ela fica muito, ela senta ela senta muito, ela quica, ela quica muito, ela senta, ela senta muito, ela quica, ela quica. Eita bom bom bom que faz tom tom, tom tom, tom dom tom dom na pica, eita bom bom bom que faz tom tom, tom tom, tom tom, na, eita bom bom bom que faz tom tom, tom tom, tom dom tom dom na pica, eita bom bom bom tom dom tom tom tom tom tom dom na. Pode enganar quem for, mas tu engana eu xereca é tua, bundinha é tua, mas quem come ela sou eu. Não se faz de sonsa, não paga de louco, eu sei que tu é cachorra. Vai sentando nessa porra, quicando nessa porra. Vai sentando nessa porra, quicando nessa porra. Vai sentando nessa porra, quicando nessa porra. Vai sentando nessa porra, quicando nessa porra. <laughs> De quebradinha, tô no escadão. Fui na biqueira buscar o baseado. Trobei uma novinha bem louca na brisa, chapada com a amiga, querendo dar os trago. Vem, vem, toma cunhado. Vem, vem, toma cunhado. Vai, rebola na piroca dos maloca, vai gostosa, jogo toma no peru desfavelado. favelado. Vai, senta no pau, caralho, vai. Quica no pau, caralho, vai. Senta no pau, caralho, vai. Quica no pau, então vai. Senta no pau, caralho, vai. Quica no pau, caralho. Ai, rebola na piroca dos maloca, vai gostosa, joga toma no piru dos favelados. Ela desce e sobe de um lado e pro outro e faz tum tum tum com o popó gigante. Vem bom bom bom bom bom bom merengue. Ela desce e sobe de um lado e pro outro e faz tum tum tum com o popó gigante. Vem bom bom bom bom bom bom bom merengue moda aqui no baile é fazer cu de elevador. A moda aqui no baile é fazer cu de elevador. Vai descer com o popô, vai subir com o popô. Vai descer com o popô, vai subir com o popô. Vai descer com o popô, vai subir com o popô. Vai descer com o popô, vai subir com o popô.